Xolid ibn Valid jang asnosida 3 marta orqa tomondan aylanib musulmonlarga zarba berishga uringan edi, lekin kamonchilar qaytargan edi. Qachonki bu kamonchilar tushib ketdi, orqa himoyasiz qoldi, Xolid kelib orqadan zarba berdi. musulmonlarni bayrog'i yiqildi muso ibn umar shahid bo'ldi hamza ibn abdul muttolib shahid bo'ldi musulmonlarni bayrog'i ham mushriklarni ham bayrog'i yiqildi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shunday parokandalikda abu omir kavlagan chuqurga tushib ketdi shayton muhammad o'ldirildi dedi va bu narsa musulmonlarga qattiq zarba bo'ldi sad ibn moz umar ibn hattobdek ulug' sahobalar o'tirib qoldi nima qilishni bilmasdan Anas ibn Nasrni qilgan qahramonligini aytib o'tgan bo'ldik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chuqurga tushib ketib, sahobalarni atrofiga jamlashlik uchun men Rasulullohman, meni oldimga kelinglar, meni oldimga kelinglar deb chaqirdi. Albatta bu xatarli ish edi. Mushriklardan Ibn Ummi Qomiya payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tushib qolgan chuqurga birinchi bo'lib yetib keldi. Rasululloh chuqurdan chiqmoqchi bo'lib turgan paytda qilichi bilan shunday bir qattiq zarba urdi yelkasiga payg'ambarimizni. Payg'ambarimiz qaytib yana chuqurga tushib ketdi. Zarbani qattiqligidan payg'ambarimiz bir oygacha og'riqni sezib yurdi. Lekin sovutni ikki qavat kiyib olganligi Rasulullohning yelkasini himoyalanib qolishiga sabab bo'ldi. Payg'ambarimiz chuqurga qaytib tushdi. Ibn Ummi homiya chuqur yig'ib tushdida, ikkinchi marta qilish ko'tarib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni muborak boshlariga urdi zarba bilan. Zarbani qattiqligidan payg'ambarimiz mana shu bosh kiyimi, temir kiyimi boshiga sanchilib qoldi temiri. musulmonlar payg'ambarimizni himoya qilishiga shoshildi lekin chuqurda ibn ummi qomiya payg'ambarimizni yolg'iz turibdi payg'ambarimiz yiqilgan ibn ummi qomiya tikka turibdi uchinchi marta yerdan bir hasen toshni oldi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muborak yuzlariga urdi tosh bilan rasulullohning tishlari sindi og'izlari qonga to'ldi shunda sahobalardan bir to'plari kelib ibn ummi qomiyani chuqurdan chiqarishlikka va payg'ambarimizni himoya qilishlikka muvaffaq bo'lishdi Bu holatni ko'rgan Nusayba binti Ka'b roziyallohu anha qilishni oldida qattiq jang qilib qoldi. Payg'ambarimiz aytadilar, Uhud kuni o'ngga qarasam ham, chapga qarasam ham Nusayba atrofida jang qilayotganini ko'rdim dedi. U ayol sahobiy ayol yelkasidan jarohat oladi va umri davomida mana shu jarohat unga bir aziyat beradi. Talhat ibn Ubaydulloh keldi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldin mushriklarni hayday boshladi. payg'ambarimizni chuqurdan hali chiqmaganini ko'rgan mushriklar kelib kamon otishni boshladi kamon otishni boshladi ha payg'ambarimiz temir bilan o'zini qoplagan lekin bo'yni boshqa bir joylari ochiq edi mana shu joyga jarohat berishligida xavfi bor edi ular kamon otishni boshlaganda chuqurda turgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ustiga abu dujona roziyallohu anhu irg'ib tushdida o'zini tanasi bilan payg'ambarimiz tanasini to'sib yubordi Otilgan kamon o'qlari Abu Dujonning kuraklariga, shu temir kiyimlarni oralariga saylib, xuddi tipratganga o'xshab qoldi. Sahobalardan bir to'plari kelib, mushriklar ortlariga qaytarishdi. Rasululloh chuqurdan chiqishga muvaffaq bo'ldi. Qaranglar, payg'ambarimiz buncha aziyat, buncha bir musibatlarga nimaga uchradi? Sahobalari payg'ambarimizni buyrug'iga xilof ish qilishgan edi. Hayotimiz ham shunaqa. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rsatmasiga Allohning buyrug'iga xilof ish qilamiz ini faqirlik keladi ini yetishmovchilik keladi ini uyimizdan barakot ketadi ini xonadonimizdan shirinlik totuvlik ketadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chuqurdan chiqdilar va ortga qarab chekinib jang qilib orqaga toqqa qarab chiqib bordi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni boshidagi kirib qolgan temirni chiqarmoqchi bo'lib abu ubayda roziyallohu anhu deyiladi abdurahmon deyiladi roziyallohu anhu biri keldida sug'urmoqchi bo'ldi lekin temir sanchilib qolgan edi shunda abu ubayda roziyallohu anhu tishi bilan tishlatib siltab qattiq tortdi temir chiqdi tish ham sinib ketdi temir chiqqandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni boshidan qon otila boshladi qonni to'xtatishlikka qattiq harakat qilishni imkon bo'lmadi Fatima roziyallohu anha mana shu oqayotgan qonga, oqayotgan qonga bir latani qo'ydi, lekin qon to'xtamadi, lata qonga to'lib qoldi. Shunda yerdan bir yog'ochni olib kuydirib, issiq cho'g'di payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam issiq kuldi, Rasulullohning boshiga bosdi, shunda qon to'xtadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan juda ko'p bir qon ketdi. Payg'ambarimiz hali tirikligini ko'rib, mushriklar payg'ambarimizga qarab bostirib kela boshladi. Ularning ichida Ubay ibn Halaf bor edi. Bir to'p otliqlar payg'ambarimizni himoya qilib turgan sahobalarga qarab bostirib keldi rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldida abu bakr umar ibn hattob abu dujona va bir qancha boshqa sahobalar va yettita ansoriy bor edi ubay ibn halaf payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ustiga ot bilan bostirib keldi nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar man yasudduhu manna man manna kim uni bizdan qaytaradi dedi ansoriylar tashlanishdi bu yettala ansoriy shahid bo'ldi Ubay ibn Halaf payg'ambarimiz ustiga qarab kelardi ot bilan. Makkadagi davrda Ubay ibn Halaf mana shu minib kelgan otini nohaqda bir chiroyli, qimmatbaho bir kuchli otini minardida payg'ambarimiz oldidan minib o'tayotib Makkadagi davrda. "Ey Muhammad, bu otni qaradi" derdi. "Men seni mana shu ot ustida turib o'ldiraman" derdi. Payg'ambarimiz esa inshaalloh men seni shu ot ustida turganingda o'ldiraman dedi. Ubay ibn Halaf kelayotganligini ko'rib, Talha roziyallohu anhu payg'ambarimizni tog' ustiga chiqarmoqchi bo'lib engishib turgan bo'ladi. Meni bosib chiqing deb. Payg'ambarimizni qo'yadida, Ubayni qaytargani ketganda payg'ambarimiz uni menga qo'yib beringlar dedi. Qo'liga nazani olib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ubayga qarab uloqtiradi. Shuncha qonoqib shuncha bir quvvatsiz bo'lishiga qaramasdan Rasululloh shunday bir qattiq otadiki, zarbani qattiqligidan yonida turgan sahobalar o'tirib qoladi. Nazi uchi borib, hamma yo'g'ini temir bilan qoplagan, mana shu ochiq bo'lgan bo'ynini chekkasini yaralab o'tadi shilib o'tib ketadi lekin zarbani qattiqligidan ubay ibn halab yerga yiqilib tushadi otdan otdan yiqilib bir necha marta yumalaydi so'ngra turib o'zi mushkullar tomonga qochib ketadi qotalani muhammad muhammad meni o'ldirdi muhammad meni o'ldirdi deydi temirlarni ichib qarasa faqat jarohat e ubay ha bu o'ldirmaydi bu jarohatni olloga qasam agar men tomonga tupurib qo'ysam o'lib qolaman men deydi haqiqatdan mana shu jarohatdan keyin u vafot topadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ubay ibn halafning vafot etgani yetganda shunday dedilar laqoda ishtadda g'azobur rohman ala rajulin qatalahu nabiyuhu nabiysi o'z qo'li bilan o'ldirgan kishiga Allohning g'azabi qattiq bo'ldi ya'ni bu shunday bir zolim shunday bir kofirki payg'ambar o'zini qo'li bilan qatl qilyapti nabiy sallallohu alayhi vasallam abu tolhani yordamida hasan tosh ko'tarildi uhud tog'iga ko'tarilishdi payg'ambarimiz oldida abu bakr va umar bor edi rasululloh ana shu harsang toshi ustiga ko'tarilganida toshni ustiga chiqqanida uhud tog'i titradi shunda nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar usbut uhud usbut uhud fa innama alayka nabiyyun va siddiqun va shahid rivoyatlarda shahidayn deyiladi esa uhud sobit tur dedi albatta seni ustingda nabiy siddiq va shahid turibdi dedi mana shu o'rinda umar ibn hattob roziyallohu anhuga shahodat bashorat berildi ali roziyallohu anhu musulmonlarni bayrog'ini ko'tardi va tog'ga qarab yurdi bayroqni tikkaligini ko'rib sahobalar yugurib bayroqni oldiga borishdi musulmonlarda toqqa chiqib ketayotganligini ko'rib xolid ibn valid qo'shinini tog'ga qarab burdi butun boshlik otli qo'shin musulmonlardan qarab bostirib kelar edi shunda endi Xolidni nima to'sadi nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar menga oldinglardagi kamonoqlarni olib kelinglar olib kelib berishdi payg'ambarimiz sad ibn abu vaqqos roziyallohu anhuga berdida otangga esad dedi irmiya sad dedi yo rasululloh bitta o'zim nima qilaman dedi irmi sad irmi sad bi abi anta ummi ota onam fido bo'lsin otingga esad dedi bir otda bitta mushrikni yetishlatdi Irmiya Saad yana bir mattot ikkinchisini sinfda yirtishlatdi. 3 qatl qildi. Mushriklarni musulmonlarga hujum qilib oxirigacha kelmasligini sababi shu bo'ldi. Sa'd ibn Abi Waqqas roziyallohu anhu mana shu merganlik bilan otgan o'qlari mushriklarni to'xtatgan edi. Shu bilan mushriklar otlarga qaytib ketdi, musulmonlar tog'dusiga chiqib olishdi. Musulmonlardan qolganlari Nabiy sallallohu alayhi vasallam oldiga to'plandilar. ibn ummi qomiya men muhammadni o'ldirdim deb e'lon qilgan edi chunki uch marta zarba urgan edi bir marta yelkaga bir marta boshiga bir marta yuziga muhammadni qatl qildim degan edi pastda turar ekan bir baland toshni ustiga ko'tarib abu sufyon aytdiki afikum muhammad muhammad bormi oranglarda dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam eshitib turadilarda indamanglar javob bermanglar afikum abu bakr Abu Bakr tirim oranglarda dedi. Payg'ambarimiz indamanglar, javob bermanglar dedi. Afikum Umar Umar tirim ichinglarda dedi. Payg'ambarimiz indamanglar dedi. <clears throat> Abu Sufyan aytdiki, agar ular qatl qilingan bo'lsa, uchalasi demak ishinglar tugabdi sizlar dedi. Ya'ni Rasululloh o'lgan bo'lsa, Abu Bakr va Umar o'lgan bo'lsa, faqat qufinal qavm, bizga qolganlar bilan ishimiz yo'q bizi dedi. Shunda Umar ibn Hattob roziyallohu anhu chidamadi. Sen ismini zikr qilganlar hammasi tirik Allohning dushmani dedi. Umar ibn Hattobning ovozi baland edi. Abu Sufyon tanidi. Aytdiki, "Ey Umar" dedi. "Sen mana bu sohibim Ibn Ummi Qomiyadan ko'ra menga ishonchliroqsan" dedi. Ya'ni bu Muhammadni o'ldirdim deganmidi? Umar ibn Hattob tirik sen aytganlar, Rasululloh tirik dedi. Sen menga mana bu Hamrohimdan ko'ra ishonchliroqsan dedi. So'ngra Abu Sufyon g'olib bo'lgan qo'shinda bir g'olib bo'lgan kishini narasini tortib, "Hubal oliydir" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam javob bermaysizlarmi dedi. Nima deymiz yo Rasululloh dedi Umar ibn Hattob. Payg'ambarimiz aytdi: "Ayting, Allohu a'la va ajal. Alloh oliyroq va buyukroq deb ayting" dedi. Abu Sufyon pastdan qichqirdi. Bizni uzzoyimiz bor. sizlarni zoyingiz yo'q dedi u o'zini xudosini ataydi umar ibn xattob aytdi Allohu mavlana va la mavlalakum. Alloh bizning mavloyimiz, sizlarning mavloyingiz yo'qdir dedi. Abu Sufyon aytdi. Bu dedi al harbu sijal dedi. Tarozi urush dedi. Bir kun sizlar yengasizlar, bir kun biz yengamiz dedi. Umar Hattob aytdi, ya'ni tenglik bo'ldi dedi. O'tgan Badrda sizlar yengandinglar, Uhudda biz yedik dedi. umar xattob aytdi la sava teng bo'lmaydi dedi qotlana fil janna va qotlakum fil nar bizdan o'lganlar jannatda sizlardan o'lganlar do'zaxda dedi abu sufyon bunga javob berolmadi so'ngra mushriklar jang maydoniga qaytib tushishdi jang maydoniga qaytib tushib musulmonlarning shahid bo'lgan musulmonlarning jussalarini musla qila boshladi quloqlarini kesishdi burunlarini kesishdi qorinlarini yorishdi xullas musulmonlarning shahid bo'lgan jussalarini musla qilishlikni boshladi hind bint utba badr kunida otasi utba amakisi shayba va inisi valid qatl qilingan edi va ularni qatl qilganlarni ichida hamza roziyallohu anhu bor edi uni ko'rgan edi hamza roziyallohu anhuni oldiga keldi qornini yordi va jigarini chiqarib tishlab chaynadi lekin yutib olmasdan tupurib chiqarib yubordi so'ngra qulog'ini va burunlarini kesib qornini yordi mushriklar maydonda tark qilib chiqib ketganlaridan keyin musulmonlar jang maydoniga tushishdi musulmonlardan 70 kishi shahid bo'ldi bu jangda mushriklardan bor yo'g'i 22 kishi chunki mushriklar jangda avvalida bayroqda atrofida o'lganlarilar o'lib 22 kishi qolganlari qochib ketgan edi Musulmonlardan esa Xolid ibn Valid boshlagan hujumdan keyin 70 kishi shahid bo'lgan edi. Shuning uchun mushriklardan odam ozroq o'lgan edi. Mushriklar ketishdi. Ba'zi odamlar shahid bo'lgan qarindoshlarini ko'rmishlik uchun Madinaga qarab qaytarib olib ketishar edi. Rasululloh ularni hammasini qaytarib olib kelishligini buyurdi. Ular qaytarib olib kelishdi. Rasululloh jang maydoniga tushar ekan shahid bo'lgan sahobalarni ko'rib yig'lar edi. chunki payg'ambarimiz mana aytdik o'tgan darsimizda tushini aytib berib qilichimdagi egrilikni ko'rdim sigirni so'rilganini ko'rdim men o'zim sovutni ichiga kirib ketayotganligimni ko'rdim degan edi qilichimdagi egrilik yaqin ahli baytimdan bittasiga yetadigan musibat so'yilgan sigir ashoblarima maqtalasi degan edi endi men kirib yashiringan sovut madina deb tavil qilgan edi rasulullohning ra'yi qolishidi lekin sahobalarni qistovi bilan payg'ambarimiz chiqqan edi hali payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hamza roziyallohu anhuni shahid bo'lganligidan xabari yo'q edi shahidlarni kuzatib borar ekan to'satdan hamza roziyallohu anhuning jussasini ustiga kelib qoldi hamda ana shu manzaradan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dahshatga tushdi quloq burunlari kesilgan qorni yorilgan jigari chiqarib chaynab ustiga tashlab qo'yilgan holatda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu amakisiga qilingan muomalani ko'rib, bu manzarani ko'rib, Nabiy sollallohu vasallam qattiq yig'ladi. So'ngra aytadilar, hayotimda bundan ko'ra og'irroq holga guvoh bo'lmaganman dedi. So'ngra shahidlarni shu yerni o'zida Uhudda dafn qilishligini aytdi. Shahidlar yuvilmadi, o'z kiyimlari bilan ko'mildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hamza ibn Abdul Muttolibni birinchi qo'yib janozasini o'qidi. So'ngra shakaroqqa olib qo'yib turib, ikkinchi sahoba yo'q edi. Hamza roziyallohu anhu turar edi. Sahobani olib boshqasini olib kelardi. Shu kuni payg'ambarimiz 70 ta janoza o'qigan bo'lsa, Hamza roziyallohu anhuga 70 marta janoza o'qildi. So'ngra aytdilar, ziyorat qilinglar bo'lardi. Parvardigoro, bu bandalaringni shahid bo'lganliklariga men guvoh bo'laman dedi. Ya'ni bularni shahid ekanligiga men guvohman dedi. Madinaga qaytib kelganda har bitta shahid bo'lgan kishini ahli yig'lar edi. Ya'ni yig'lashlik u paytda hali harom qilinmagan edi. Hammani ahllari, oilalari yig'lar edi. Faqat Hamza roziyallohu anhu hech kimisi yo'q edi, hech kim yig'lamas edi. Ansorlarni muhojirlarni ahllari yig'layotganligini eshitib payg'ambarimiz aytadilar: "Bechora Hamza, uning uchun yig'laydigan hech kim yo'q" dedi. payg'ambarimizni bu so'zini eshitib ansorlarning ayollari o'zlarining ahllarini qo'yib hamza roziyallohu anhu uyiga kelib u kishiga aza tutib yig'lashdi mushriklar g'olib bo'lishdi mana shu jangda musulmonlarni g'alabasidan keyin musulmonlar g'olib bo'lib turishdi osiy bo'lishdi mag'lub bo'lishdi mana endi mag'lub bo'lishdi hamroul asadga chiqinglar deb olloh buyurganda itoat qilishdi olloh yana g'olib qildi inshaalloh bu xususda keyingi darsda suhbat qiladigan bo'lamiz aqulu hada va astag'firulloh assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh